السادس وحديث يا ستة عن أم المؤمنين أم الحكم زينب بنت جحش حديثي مبكي وانا أم المؤمنين نيي أم الحكم زينب بنت جحش رضي الله عنها huyu ni mke peke yake ambaye hakuozeshwa na wali wake ameozeshwa na Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ndio alomwozesha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa aya ya Qur'an, falamma qada zaidun minha wataran zawajnakaha. Na kwa neno hili ndio alikuwa anajifakarisha mama yetu Zainab binti Jash juu ya wakeze Mtume sallallahu alaihi wasallam wengine kwamba nyie wote mmeozeshwa na mawali wenu binadamu lakini mimi nimewezeshwa na wali wangu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Allahu waliyu ladina aman Naam Ana Nabii sallallahu alaihi wasallam dakhala alaiha fazi'an anasema kwamba aliingia mtume sallallahu alaihi wasallam kwake kwa fazaa يقول hali yakuwa anasema la ilaha illa الله ويل lilarabi min شر قد iktarab ole wao نشر na shari iliyokaribia futiha al-yawma imefunguliwa leo min radmi yajuja wa majuja katika kizuizi cha shaba cha Yajuja na Majuja mithlu hadhihi mfano wa hivi alifanya hivi yani kesa duara hii wahallaka biisba'aihi na akafunga vidole vyake viwili alibhama alibhami walati taliha dole gumba na kidole kinachofuata alifunga hivi fakultu anasema bibi Zainab nikamwambia mtume sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ana haliku wa fina salihuna je tutaangamia hali ya kuwa kati yetu wako wema wenye kutenda mema qala na'am idha kasura al-khabasu maovu yakiwa mengi na hii ndio kaida katika mji wote maovu yakiwa mengi basi uteremka mabalaa muttafaqun alayhi hadithi hiyo ametafikiana Imam Bukhari na Imam Muslim katika upokezi wao السابع حديث يا سابع عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه حديث مبكي عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إياكم والجلوس في الطرقات نوحذرشيني كوكا مدياني kwenye mabaraza faqalu wakasema masahaba wa mtume ya rasulullah ewe mtume wa Mwenyezi Mungu malana min majalisina budun hivyo vikao vyetu tunapokaa hatuna budi navyo tumeshazoea natahaddasu fiha tunazungumza ndani yake فقال akasema rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa idha abaitum illa almajlisa ikiwa mmekataa ila kukaa fa'tu tariqa haqqahu basi peni njia haki yake قالوا وكسما ما wa mtume صلى الله عليه وسلم وما tariq na نني ipi hiyo haki ya njia ya rasulullah ewe mtume mwenyezi قال qala akasema البصر basari kufumba macho sio kila mke wa mtu akipita nyewe mnaangalia mnakodolea macho au binti wa mtu akipita nyewe mnamwangalia mnamsindikiza kwa macho wakaful adha na kuzuia mauzi waradu salami na kujibu salamu mtu akitoa salamu baraza nyingi wakikuheshimu sana ukisema salamu alaykum ahlan wa sahlan ndio wamekuheshimu hao lakini hakuna mpango wa kusema wa alaykum salam <laughs> eh wala amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar na kuamrisha mema na kukataza maovu. Hayo yakipatikana yakatimia kama hivyo alivyotaka Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi ruksa kukaa barazani. Vinginevyo hapana ruksa ya kukaa kwenye baraza, ndo maana yake. Kuna wakati nilikuwa nataka niandike hii hadithi kisha niifasiri, alafu nitoe zawadi kila mahali nikikuta baraza basi nigawe mtu mmoja akaniambia utapigwa nikaacha <coughs> haya ni maneno ya mtume lakini watakupiga watadhani mumsingizia mtume maanake hawasomi muttafaqun alayhi wallahu wa rasuluhu a'lam